Hayr dinler tartışar Biz bugündür Endelus Kitaplarda namı kalken Bizni hayr Endelus Hayır dinler Bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi. Tarixi. Andalus ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus, ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus, g'ayr dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أندلسنين فتح درس لار darslar من دوام الترامس umum insonlar, umum bashariyat birodar islomga muhtoj. Bu islomni sof tarzda yetkazib berishlik ularga musulmonlar haqiqatni, tarixni bilgan musulmonlarga vojib bo'lib qolgan. Umumiy musulmonlarga xos haqni bilgan, tarixni bilgan, sof islomni bilgan kishilar uchun farz bo'lib qoldi umum bashariyatga sof islomni yetkazib berishlik. O'sha davr keldi. Rabi'i ibn Amir radhiyallohu anhu ni Qodisiya jangida Fors qo'mondoni Rustum bilan bo'lgan munozarasida bu hozirga aytib o'tgan voqeliklar, hozirga aytib o'tgan haqiqat o'z aksini topgan. Rabi' ibn Amir radhiyallohu anhu Qodisiya Fors qo'mondoni Rustumga xitoban Alloh subhanahu va taolo bizni islom bilan izzatladi. Islom bizni bandalarni bandalarga ibodat qilishlikdan bandalarni Robbul alaminga ibodat qilishlik uchun yubordi dedi. Islomdan boshqa dinlarni jabr, zulmidan islomni adolatiga olib chiqishligimizga yubordi. Dunyo torligidan dunyo oxirat kengligiga chiqarishligimizga yuborgan bu islom dedi. Mana bu haqiqiy fikrki, haqiqiy islomni sof tushunchasiki, inson harchand islomni sof tarafini tushunib boraverar ekan, dunyo oxirat kengligiga chiqaveradi. Andalus nima degani va hozirgi kunimizda qaysi shaharlar, qaysi mamlakatlar Andalus diyorlariga kiradi? Hozirgi kunimizda Ispaniya va Portugaliya mamlakatlari o'sha davrda Andalus deb nomlangan. Andalusning geografik o'lchovi 600 ming kvadrat metrga teng bo'lgan. Andalus kalimasi o'sha davrlarda nasorolardan bo'lgan quvvatlar yashashdan oldin Daniya va Skandinaviya taraflardan kelgan qabilalar, yovvoyi qabilalar bo'lgan bu qabilalarning nomlari Vandal qabilasi bilan mashhur bo'lgan. Shuning uchun nomi Andalus nomi Vandalisiya deb nomlangan Vandal qabilalari yashaganligi uchun. Undan keyin o'zgartirilib Andalusiya deb nomlanib, keyin Andalus nomi bilan mashhur bo'lib qolgan. Vandal qabilasi bu joylardan chiqib ketgandan keyin nasorolardan bo'lgan qut qutul g'arbiyin g'arbiy qutlar deb nomlangan nasorolar bular Vandaliziyada ya'ni Andalusda yashab o'tgan qachoniki musulmonlar Andalusga kirgan vaqtida nasorolardan bo'lgan qutlar yashagan edi endi avvalgi savolga qaytamizki nima uchun musulmonlar Andalus tarafga yo'l olgan Xaritaga e'tibor bergan kishi Afrika mamlakatlarini musulmonlar fath qilib qilib g'arbni eng oxirgi nuqtasiga keladi. Undan keyin xaritaga e'tibor bergan kishi Jaziratul Arabdan Afrika shimoli Misr, Libiya, Aljeriya, Marokko, ya'ni Mag'ribni musulmonlar fath qildi. Hijriy 92 sanada ro'y berayotgan bu Andalus taraf yo'l. Qachoniki musulmonlar Mag'ribni eng oxirgi nuqtasi dengizgacha bo'lgan yorigacha fath qilgandan keyin O'rta Yer dengizini eng tor nuqtasi Madiq Jabal Tariq deyiladi. O'sha inglizchasiga Gibraltar ham deyiladi. O'sha yerga yetib borgan. O'z o'zidan Madiq Jabal Tariqni O'rta Yer dengizini eng qisqa tor joyidan narga tarafga o'tishlik bu Ispaniyani o'sha Andalus joylaridan hisoblangan edi. Atlas dengizini sharqiy tarafiga e'tibor bergan odam Ispaniyani xalitadan shundoq ko'zi tushadi. Ispaniya bilan Mag'ribni ulab turgan joy albatta o'rtasida dengiz, O'rta Yer dengizi, lekin juda tor Joyi bu Madiq Jabal Tariq Gibraltar deb nomlanadi. Musulmonlar o'sha yergacha borgan. Qachoniki musulmonlar Mag'ribni fath qilib yakunlashgach, o'z-o'zidan qo'shni davlat bo'lgan Andalusga dinni yoyishlik kerak. Lekin musulmonlarda maqsadi yerni ko'paytirishlik, g'animat to'plashlik bo'lmagan. Bunday deyishlikdan Alloh saqlasin. Faqat Alloh subhanahu va taoloning islomini yer yuziga yoyishlik kerak bo'lgan. Lekin Andalusni fath qilgandan keyin o'z-o'zidan Andalusga qo'shni bo'lgan Fransiyaga ham o'tishgan. Andalus tarixida inshaalloh keladi. Musulmonlar faqat Andalus diyorlari emas, balki undan keyin Fransiya mintaqalariga, hattoki Poitiers degan shahargacha fath qilib borishgan. Ya'ni Parijga 100 kilometr qolgan xolos. Shunday qilib musulmonlar qurollarini, silohlarini, ulovlarini ko'tarib Andalusga o'tishlikdan asl maqsadi bo'yiga gapimiz savolga javob Mag'ribni fath qilishgan edi. Endi o'z-o'zidan qo'shni davlatga islom yoyishlik kerak bo'lgan. Shu maqsadda musulmonlar Andalusga kirishlikni maqsad qilgan. Lekin bu davr Hijriy 92-yil Andalusga yurish bo'lgan bo'lsa, bu davrda xalifalikni Umaviylar qo'lga olgan edi. Ya'ni musulmonlarning xalifasi Umaviylardan bo'lgan kishilar bo'lgan. O'sha 92-yilga kelganida xosatan Valid ibn Abdul Malik rahimahulloh bo'lgan. Valid ibn Abdul Malik. Umaviylar qisqa xulosa bilan aytib o'tamiz, Umaviylarning qo'lida Umaviylar sababli islom juda katta sharaflarga, katta yutuqlarga ega bo'lgan. Umaviylar xilofati davrida. Ya'ni Umaviylarni tanqid qilingan ko'p maqolalar, ko'p muallafatlar yozilgan, lekin tan olib aytishligimiz kerak, Umaviylar xilofati davridaqa islom yayilgan vaqti bo'lmagan. Islom shon shuhratga erishib, o'zini quvvati bilan ham, o'zini siyosati bilan ham, o'zini madaniyati o'zini ma'naviyati ilm ma'rifatida ham umaviylarni xilofatida bo'lmagan. O'sha davrda mana umaviylarni xalifaligini boshlagan bu Muaviya ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu sahobiy bo'lsa, undan keyin bu kishini avlodlari, farzandlari, jiyanlariga qolgan mashhurlardan mana Abdul Malik ibn Marwan Abdul Malik ibn Marwan davrida juda ko'plab yillar futuhatlar amalga oshirilgan. Undan keyin mana 92-hijriyga kelib Valid ibn Abdul Malikni davri bo'lgan. Valid ibn Abdul Malik 86-hijriydan 96-hijriygacha xalifalik qilgan. Banu Umayya, ya'ni Umaviylar xilofati davrida ko'p aytib o'tdik, ko'p davlatlar islom keltirgan. Bular sabab. Mana e'tibor bering, Afrika shimoli hammasi Umaviylar davrida islom keltirgan. Umaviylar davrida fath qilingan. To'g'ri Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu davrida bu futuhat, ya'ni shimoli Afrikaga uyushtirilgan bir necha yerlar fath qilingan, lekin yana ortiga qaytib ketgan edi. Lekin Umaviylar xilofat davrida davom ettirilib, shimoli Afrika hammasi bu davrda islom keltirgan. Afg'oniston Banu Umayya Umaviylar xilofati davrida islom keltirgan. Rossiya janubidagi jumhuriyatlar hammasi Umaviylar davrida islom keltirgan. Sunnat, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari, hadislari Banu Umayya, ya'ni Umaviylar xilofati davrida yig'ilgan, devon shaklga keltirilgan. Umaviylar davrida jihodga rag'batlantirilgan. Umaviylar davrida jihad juda oddiy narsa edi. Yozgi ta'til deyiladi hozir, yozgi ta'tilda bir jihad qilib kelay deb oddiy holat bo'lgan jihodga borib jihod qilib kelishlik. Hattoki Umaviylar tarixidan birlarida qishki yozgi jihod mavsumi bo'lgan. Shariat ahkomlari bo'lsa, Umaviylar davrida tatbiq qilingan. Biror kishi ayta olmaydi, to'g'ri, xatosiz bo'lmagan deb. albatta xatodan salomat bo'lmagan, xato bo'lgan. Lekin juda ko'plab ishlar Umaviylar tarixida, Umaviylar vaqtida bo'lgan. Chunki bizni bu tarafini aytib o'tishligimizdan asl maqsadimiz islom tarixini buzishlik uchun din dushmanlari xossatan Umaviylarga ko'p tosh Islom tarixini buzishlik uchun. Shak shubhasiz xatolar bo'lgan, shak shubhasiz inson Bor ekan albatta xato kamchilik nuqsonlar bo'ladi, lekin bu umaviylarni xatolari o'zlarini qilgan yaxshilik dengizlarida erib yo'q bo'lib ketadi. Banu Umayya xilofati bunga ham ozgina to'xtalib o'tsak yaxshiroq bo'ladi. Banu Umayya xilofati Umaviylar xalifaligi 40-hijriydan boshlab 132-hijriyga qadar davom etgan. Yana insonni fikrga keladigan savollardan o'sha davrda Yevropa qaysi holatda bo'lgan? Ularning madaniyati, ilm ma'rifati o'zini xalqlar orasida tutgan o'rni qanday bo'lgan degan savol tug'iladi. Xulosa qilib aytamizki, Yevropa o'sha davrda juda qattiq jaholat botqog'ida, hattoki bashariyat mutlaq ko'rmagan, eshitmagan jaholatda bo'lgan. Hattoki ba'zi qabilalar gapirish nutq qilishlikda ham bilmagan, gapirishni ham bilmagan, ishoralar bilan gaplashadigan kishilar bo'lgan. Madaniyat, axloqiy fasod juda rivojlangan. Hattoki madaniyati axloqiy fasodlarni sanab sanog'iga yetolmaydigan bo'lgan. Ilm ma'rifatdan mutlaq bo'lmagan desak ham bo'ladi. Balki ilm ma'rifatli inson jamiyatning ichida eng qaloq insonlardan hisoblangan. Boshliqlari peshvolarini butun mol mulk o'shalarni qo'lida bo'lgan, hattoki oddiy insonlar biror bir yer sotiladigan bo'lsa, yerga qo'shib o'sha umumiy insonlarni ham sotib yuboradigan holatda bo'lgan. Juda ko'plab qasrlar qurishlikka e'tibor bergan bu Yevropa hukmdorlari. Aksar mol dunyo ularning qo'lida bo'lgan, lekin umumiy insonlar ko'p qiyinchilik holatda yashab o'tgan turmush tarzlar. Demak, bu avvalgi go'yoki darsimiz desak bo'ladi, Andalus taraf yo'l deb nomlanadi. Umumiy Andalusning musulmonlar tomonidan fath qilinishligidan qulashigacha, yiqilishigacha deb nomlangan darslar to'plamini ichida avvalgi bahsimiz Andalus taraf yo'l deb nomlasak yaxshiroq bo'ladi, chunki Andalus tarixini hali ichiga kirishmadik. Balki o'shani atrofidagi mulohazalar strategiya jihatdan o'rin olganligi, qanday o'rin olganligi Ispaniyani, ya'ni Andalusni va o'sha davrdagi insonlarning holati va o'sha davrdagi musulmonlarning vaziyati, musulmonlarni imkoniyatlari to'g'risida so'z yuritildi. Alloh subhanahu va taolo o'zi muyassar qilsin. Andalusni futuhatiga batafsil kirishmagan edik. Inshaalloh bugun Andalusning avvalgi fath qilingan davrini tafsilotiga kirishamiz. Lekin bu tafsilotga kirishlikdan oldin, vaziyatni to'la tushunishlikdan oldin ozgina muddat ortga qaytishligimiz kerak bo'ladi. Bir necha yillar ortga qaytishlikka va Andalusni fath qilishlikka sabab bo'lgan zotlar, shaxslar to'g'risida ozgina ma'lumot berishligimiz kerak bo'ladi. Vaziyatni to'g'ri tushunishlik uchun va to'laroq tasavvur qilishlik uchun. Musa ibn Nusayr. Tarixda bu kishini nomi zikr qilinganda juda ko'plab futuhatlar, juda bir chiroyli shon shuhratlar esga keladi subhanalloh. Shuning uchun ozgina fikr olamiz. tezroq bo'lsa ham Musa ibn Nusayr bilan tanishib o'tamiz. Bu shaxs kim ekanligi. Sababi Andalus futuhotiga avval fath qilinishligiga juda katta hissa qo'shgan va balki sababchi bo'lgan kishilardan deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi. Musa ibn Nusayr bu tabi'in bo'lib ba'zi sahobalardan hadis ham rivoyat qilgan. Musa otasi Nusayr. Nusayr bu nasroniy yigit bo'lgan. Shuning uchun Nusayr deb, ya'ni kichkina nasroniycha deb nomlangan, ya'ni Musoning otasi Nusayr. Nusayrni ham o'ziga yarasha bir e'tiborli odamni fikrini jalb qiladigan tarixi bor. Ya'ni Musoning otasi Nusayrni ham ozgina aytib o'tamiz. Hattoki islom futuhatlarini qanday qiymati, islom futuhatlarini qanday bir muhim ekanligini bilishligimiz uchun Musoni otasini ham, Nusayrni ham aytib o'tamiz. Nusayr bu Khalid ibn al walid radhiyallohu anhu Ayni Tamr jangida Khalid ibn al walid radhiyallohu anhu bu bolakayni Nusayrni asir qilib oladi. Nusayr o'sha kanisalarni birida ilm, ya'ni o'zlarini Injil kitobidan darsliklar olib go'yoki nasroniylar talabalaridan edi. Xalid ibn Valid buni asir olib bunga islom ta'limotini bera boshlaydi. Va bu bolakay qoniqqan holatda islomni qabul qiladi. O'shanda Nusayrni yoshi 13-14 yoshlik bolakay bo'ladi. Shu vaqtni o'zida Nusayr bilan birga tutilgan bolakaylarni ichida Sirin ham bo'lgan. Undan keyin bu kishi Abu Muhammad ibn Sirin deb mashhur tobiinlarga aylangan. Endi e'tibor bering birodar. Islom bularni qanday qilib tarbiyalab, qaysi holatga olib chiqdi subhanalloh. Nasroni undan keyin qoniqqan holatda o'zi qalbidan to'la tasavvurga ega bo'lgan holatda islomni qabul qilib oqibati qanday holat bilan yakunlanganligini. Agar Nusayrni Alloh subhanahu va taolo taqdiriga bu asir tushib qolib, islom qabul qilib, bunday bir yetuk islomga o'g'li va o'zi manfaat keltiradigan odam bo'lib yozilmaganida bu ham bir oddiy nasroniylarda bir ruhbonlarga aylangan bo'lardi. Lekin e'tibor bering, Alloh subhanahu va taolo qanday bu kishiga minnat qildi. Qanday bu kishiga ne'mat berdiki, subhanalloh, o'zi va farzandi sababli ko'p islom oliy bo'lgan. Subhanalloh. Undan keyin yana bu Nusayrni o'g'li Musa sababli ko'p futuhatlar hattoki mana Andalus fath bo'lgan bo'lsa, bu katta ajr hasanot. Lekin bu ajr hasanotdan Xolid ibn Valid ham bebahra qolmaydi. Ya'ni go'yoki Andalus fathida ham Xolid ibn al-Walidni ham ulushi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله أكبر Mana bu narsa islom jihodlarini samaralaridan bir samara bo'ladi. Bu Nusayr sekin-sekin islom ta'limotini ola boshladi. Hattoki islom olimlardan bir olimga aylandi. Va shu bilan birgalikda juda kuchli bir mard, jasur mujohid edi. Kunlar osha, oylar osha mansabi ko'tarilib, ko'tarilib, hattoki Muaviya ibn Abi Sufyon davrida Nusayr katta qo'mondonlardan biriga aylangan edi. Nusayr, ya'ni nasroniycha deb nom olgan, yoshligida nasroniy bo'lgan zot. Hattoki o'g'li ham Musa Umaviylarni farzandlari bilan birga yashab, katta bo'lib, otasi tutgan yo'lni tutib mujohid, qo'mondon katta islom futuhatiga sabab bo'lgan kishiga aylandi. O'g'li Musa. Hattoki Musa bu Nusayrning o'g'li sekin asta katta bo'lib, sekin asta mansabi oshib, oshib, oshib, oxiri borib Misr askarini qo'mondoniga aylanadi Umaviylar davrida. O'shanda Misrning valisi Abdul Malik ibn Marvonning ukasi Abdul Aziz. Abdul Aziz bu Umar ibn Abdul Azizning otasi bo'ladi. 5 xilofa roshidinlardan 5-chisi hisoblangan zotning otasi Abdul Azizni qo'l ostida askariy qo'mondon Musa ibn Nusayr bo'ladi. Undan keyin 85-hijriyda Musa ibn Nusayr Afrika valisiga aylanadi. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus, kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar, turli kashf bu ixtirolar, hayratomuz ko'p binolar bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli va ixtirolar hayratomuz ko'p binolar bizni mulkdir Andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus Sekiz kunda fath bo'lgan sakkiz asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdur andalus sakkiz kunda fath bo'lgan sakkiz asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdur Endelus Ertalabki eshittirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz Andalus kitoblardan Biz